D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie Nau. Wat an der Welt geschitt, kann ee wuel kaum onberéiert loossen. Wéi kann ee sech eng Meenung maachen iwwer all dat? Wéi vill Zeitungen kann ee liesen a wéi vill Fernseh a Radiosprogrammer kucken a lauschteren? Wie fënnt, wéi fënnt een e roude Fuedem? Wat hunn d'Weltevenementer mat der Bahá'í Relioun ze dinn? Dat héchste Gremium am Bahá'í Glawen gëtt eis oft Richtlinien a baséiert sech op den hellige Schrëfte vum Begrënner Bahá'u'lláh. Engem Bahá'í bidden d'Schrëften sou eng ongeheier Méiglechkeet, méi kloer ze gesinn, de roude Fuedem net ze verléieren a sou duerch konkret Aktiounen d'Visioun vum Fridden Schrëtt fir Schrëtt an d'Realitéit ëmsetzen. Fridden ass fir all d'Natioune méiglech. Et ass eng Etapp an der sozialer Evolutioun vun eisem Planéit, laanscht déi mer net kommen. Mir erreechen dës Etapp entweder no engem onvirstellbaren Horror oder andeems mer et fäerdeg bréngen, iwwert eis grouss Problemer ze diskutéieren an ze beroden. An domat ass eng Berodung gemengt, wou d'Vertrieder vun der Mënschheet zesummekommen, fir ze kucken, wéi esou e Fridden kann opgestallt ginn. An dësem Prozess, fir friddlech mateneen ze liewen, schéngt et awer, wéi wa mer net weiderkéimen. Et geet ëm d'Natur vum Mënsch. Engersäits wëllt jidderee Fridden, anerersäits awer si se iwwerzeegt, datt et ni wäert Fridde ginn, well de Mënsch vun Natur aus aggressiv wier. Dës Usiicht musse mer nach eng Kéier iwwerdenken. De Mënsch huet d'Méiglechkeet, Guddes oder Schlechtes ze man. Nëmmen eng Erzéiung zum Fridden an zur Nächsteléift kann dës Tendenz zur Aggressivitéit ënnerbannen. De Mënsch huet d'Méiglechkeet, gutt oder schlecht ze sinn. Sou wéi de Mënsch wiisst an erwuesse gëtt, sou ass dat och mat der Mënschheet als Ganzt. A mir liewen haut an enger Zäit, wou mer zesummen aus der Liichtsënnegkeet vun der Jugend, Jugend mat hiren Topegkeeten erauskommen an ufänken erwuessen ze ginn. Kricher, Viruerteeler a Konflikter sinn all Expressiounen vun Etappen vun engem groussen historesche Prozess gewiescht. Et sinn turbulent Zeechen vum kollektive Wuesstum vun der Mënschheet. Et sinn dat och Symptomer vun Institutiounen, déi keng Daseinsberechtegung méi hunn, a Manéiere fir ze denken, déi iwwerlieft sinn. Do hu mer zum Beispill den Nationalismus, rassistesch Exklusivitéit, Virurteeler, reliéisen Awerglawen, diktatoresch Regierungsmanéieren, d'Verletze vun de Mënscherechter a sou weider. D'Relioun ass eng staark sozial Kraaft an et duerf ee se net iwwersinn, wann ee wëllt Weltfridden erreechen. Relioun, seet Bahá'u'lláh, ass dat gréisst vun alle Mëttelen, fir Uerder an der Welt ze schafen. Sollt dës Luucht vun der Reliounen awer zougedeckt ginn, entsteet Chaos an Duercherneen, an d'Luuchte vun der Fairness a Gerechtegkeet, vu Rou a Fridden, halen op ze schéngen. Leider ass et awer esou, datt d'Leadere vun de Reliounen, an der Vergaangenheet op mannst, vun hirer Muecht profitéiert hunn. Si hunn aus der Relioun en Instrument vu Sträit gemaach, an dat a sou engem Mooss, datt et just de Contraire vu sengen ursprünglechen Zweck bewierkt huet. Derbei kënnt, datt mer gesinn, wéi Fanatismus nees um Wuessen ass, an och Ersatzreliounen, déi am Materialismus, Kapitalismus an aneren Ideologien ëmmer méi Unhänger fannen. Um Wee zum Fridden sinn awer och schonn eng Rei vu kollektive Schrëtt geholl ginn. Dozou gehéieren d'Vereenten Natiounen, de Marché commun an d'Europäesch Unioun. Fridde schafen heescht awer net nëmmen d'Ofschafung vum Krich. Et geet och net duer Verträg z'ënnerschreiwen. Et geet drëm Léisunge fir Problemer ze fannen, wou mer mengen, datt se näischt direkt mam Fridden ze dinn hunn. sou zum Beispill Rassismus, extrem Ënnerscheeder tëschent Aarmen, déi ëmmer méi aarm ginn, a Räichen, déi ëmmer méi räich ginn, wëllen Nationalismus a reliéise Sträit. Dozou kommen nach e puer Viraussetzungen, déi wesentlech si fir Fridden ze schafen an de Fridden ze halen. Et sinn dat d'Emanzipatioun vun de Fraen, Erzéiung fir jiddereen an eng gemeinsam Sprooch niewent der Mammesprooch fir esou d'Verstännegung ze verbesseren. Déi grouss Fro stellt sech elo, Wéi kommen ech do wou ech gär sinn? Wat brauch ech alles? An dat gesi mer an eiser nächster Emissioun. Bis dohin, keng Dommheeten a mat lues wann der rennt.